Esiet sveicināti, skan redzējums ielūdz Grigors skola pie mikrofona mācītājs Ārtas Druvietis. Kā parasti arī šajā reizē mēs sāksim redzējumu ar aktualitātēm par to, kas jauns svētā Grigora kristīgās kalpošanas skolā saldū. Par godu Latvijas 90. dzimšanas dienai skolas dzīvē notikušas nelielas izmaiņas. Šī nedēļa sāksies ar otrdienu, pulksten 9. vakarā notiekošo slavēšanas vakaru skolas kapelā. Visi, kas vēlās, mīļi aicināti! Trešdien, piekdien un sestdien arī plānotas interesantas lekcijas. Ievads jaunajā derībā, katehisma mācīšana jaungristiešiem, māceklība, mūzika un arī ģitārspēle. Visi, kam interesē šīs nodarbības, laipni gaidīti piedalīties kā brīvklausītāji. Trešdien, pulksten septiņos vakarā Gregors skolā notiks Svētā Jāņa draudzes organizētais alfa kurs, šoreiz sastā nodarbība. Ceturtdien, pulksten deviņos no rīta, kā ierasts svētbrīdis striķu pamatskolā. Piektdien, pulksten trijos pēcpusdienā skolas kapelā notiks Gregors skolas dievkalpojums, kurā kalpos skolas studenti. Visi mīļi aicināti! Sadarbībā ar skolu studentiem ceturtdienās notiek arī alfa kursi visā Latvijā - Rīgā Daugogrības Baltās draudzes mājā, Rīgas Jēzus evaņģēliska luteriskās draudzes baznīcā un Valdemāra pils draudzes telpās. Ja vēlaties uzaicināt Gregorskos pārstāvis piedalīties kādā jūsu draudzes pasākumā, droši zvaniet vai rakstiet mums uz skolu. Mēs ar prieku jums palīdzēsim! Sīkāku informāciju par Grigoru skolu un tās pasākumiem, kā arī lekcijām, varat iegūt apmeklējot mūsu mājaslapu www.gregors.lv vai zvanot pa tālruni 6 38 22 403, kā arī rakstot uz skolas e-pastu skola at gregors.lv. Šīs nedēļas raidījums būs veltīts mūsu kolēģiem, varētu teikt, radiniekiem pēc tā kunga aicinājuma, es pat teiktu misionāriem, kuri ir apvienojušies tādā kustībā kā Latvijas kristīgo studentu brālība. Pats personīgi var teikt, ka man ir liels prieks par to, ka viņi ir tādi Latvijā un par visām tām lietām, ko Dievs caur viņiem ir varējis darīt, kā caur tādu Dieva draudzes roku universitātēs, vietās, kur cilvēki studē. Šajā laikā viņiem ir liela svētki, viņi svin 15 gadu jubileju, un mēs priecājamies līdz ar viņiem. Tā kā diezgan daudz lietas ir kopīgas, bijušas un saistītas, tad arī mēs nolēmām, ka šajā redzējumā mēs vēlamies runāt par to pieredzi un par tām atziņām un dāvinām, kādas Dievs viņiem ir devis. Lai mēs varētu dalīties ne tikai ar to, kas ir mums kā mūsu, kaut arī mēs arī to neuzskatām par mūsu, tas ir Dieva darbs un Dieva žēlastība, ka tas ir, bet lai mēs varētu arī runāt par mūsu brāļiem, māsām un ar viņiem dalīties un dot jums, mīļie brāļi un māsas, kas klausaties, to fantastisko iespēju dzirdēt, saņemt, redzot, ko Dievs dara arī caur citiem. Arī mūsu studentu vidū šogad ir cilvēki, kuri ir savā laikā nākuši pie Dieva tieši caur studentu brālības kalpošanu. Arī ar viņiem jūs dzirdēsiet nelielas intervijas, taču lielāko daļu pavadīsim runājot ar Latvijas Kristīgās studentu brālības ģenerālsekretāru Kasparu Prūsi. Es atrodos Latvijas Kristīgās studentu brālības saīsinājumā LKSB 15 gadu jubilejā, un man ir eh, iespēja sarunāties ar brālības ģenerāla sekretāru Kasparu Prūsi. Sveiks, Kaspar! Sveiks! Vai tu vari īsumā pastāstīt, varbūt, kas ir LKSB un ar ko tā nodarbojas? LKSB ir nu, studenta organizācija, kas, kas darbojas visās Latvijas pilsētās, kur ir eh, studenti un kur ir augstskolas. Un Latvijā tās ir septiņas, un visās septiņās ir arī grupas, eh, LKSB grupas. Tur nāk kopā komanda, kas grib kaut ko darīt katrā no šīm pilsētām. Un tad viņi organizē vai nu lekcijas, vai seminārus priekš studentiem, vai arī Bībeles studijas vai diskusiju studiju grupiņas. Un, Un kopā Latvijā apmēram ja nedēļā notiek apmēram 20 grupiņas. Tas ir katrā, katrā pilsētā, kas 2-3 grupiņas notiekās, kur nāk studenti gan nekristieši, gan kristieši kopā un studē kaut ko no Bībeles. Vai tu vari pastāstīt, eh, varbūt kāds ir mērķis šai organizācijai? Divi galvenie mērķi ir evanģelizācija un māceklība. Tas ir divi galvenie mērķi kā mēs jau saucam, mēs, esam, mēs jau saucam par draudzes roku augstskolās vai draudzes misiju augstskolās. Un tas ir tas, uz ko mēs fokusējamies un ko mēs, tas ir tieši studenti, kā viņus aizsniegt, kā viņus uzrunāt viņiem saprotamā valodā, caur nometnēm, caur mazām grupām, caur diskusijām, caur lekcijām. Jā, tagad mēs atrodamies eh, brālības 15. gada jubilejā, un eh, varbūt jūs varat pastāstīt arī, kādi jums ir plāni nākotnē. Nākotnē, nu, pašā pavisam tuvā nākotnē, tas ir jaungada nometne, kas notiksies eh, Iecavā no 29. decembra līdz 1. janvārim. Tās mērķis ir viennozīmīgi evanģelizācija. Tā ir lieliska iespēja, manuprāt, kristiešiem aicināt savus draugus, nekristiešus līdzi uz tādu neitrālu vidi, kur, kur viņi varēs uzzināt kaut ko par Kristu un, un, un runāt, izteikt savus jautājumus, kas viņiem ir par kristietību un savus šaubas izteikt. Un tas ir tuvākais jaungada nometne. Bet nu, tuvākā nākotnē, ja tādā ilgter, ilgākā nākotnē mums ir doma, nu, ka kā organizācijā vairāk fokusēties tieši uz tiem studentiem, kas beidz studēt. Tieši nu, jā, tie, kas tai pārējais posmā ir, kas, kas tieši absolvē, un tad viņiem tāds kritisks brīdis, jo ļoti daudz pārmaiņas, bieži vien maina dzīvesvietu, daudz darbā izaicinājumu, daudz kas jauns, liela atbildība. Tas ir ļoti liels izaicinājums. Un bieži vien studenti, kas ir bijuši aktīvi studiju grupās, vairs nav pēc tam aktīvi draudzēs. Un tas mūsu mērķis ir, nu, mēs domājam, kā palīdzēt viņiem tajā pārējais posmā, tieši atbalstīt viņus, palīdzēt, kas viņiem tieši ir vajadzīgs tieši tajā pārējais posmā, kāds atbalsts. Uz to mēs domājam fokusēties. Ja es tagad esmu students un klausos šo raidījumu, un eh, es vēlos iesaistīties, nosaukumā mēs redzam vārdu brālība, vai tur drīkst arī meitenes iesaistīties, vai kā es varu sakontaktēt jūs, vai ja es esmu augstskolā, pie kā es varu griezties. Jā, nekāda iestāšanās noteikuma vai īpaši dalībai grupiņās nav pilnīgi nekāds ierobežojums. Jebkurš var nākt, jebkur pārliecība piedalīties grupiņās, piedalīties nometnēs. Un, un, jā, ja, ja grib būt par vadītāju, tad, tad, tad ir, protams, jāpiekrīt brālības vīzijām, mērķim. Bet tā grupiņās piedalīties nometnēs braukt jebkurš var un ir aicināts laipni. Un, un, un informāciju var iegūt visizsmeļošāko mājaslapā. Tas ir www.lksb.lv. Tur ir vistuvākie pasākumi, kas ir brālība, kā var iesaistīties, kā sakontaktēties, kas notiek katrā pilsētā. Un... Jā, tu minēji par eh, absolventu kalpošanu. Vai brālībā drīkst iesaistīties cilvēki, kas vēl nav studenti, vai, vai tie, kas jau ilgus gadus vairs nav studenti, jau absolventi? Nu, ja mūsu galvenā tā mērķa auditorija ir studenti, Vai nu tie ir vidusskolnieki vai, vai, vai, vai augstskolas studenti, bet tā ir mērķa auditorija. Bet, protams, ir arī cilvēki, kas brauc uz, uz kādām lekcijām vai uz mazās grupās, iesaistās, ko mēs organizējam, kas nav studenti, kas ir jau apsolvējuši. Protams, mēs prom nedzenam nevienu tādu, un nu, viņš laipni aicināts piedalīties gan nometnēs, gan, gan grupās, bet, nu, kur mēs reklamējam pasākums, tā mētiecīgi tās ir vidusskolas un augstskolas. Jā, interesanti, ka tu noteikti arī biji students, tad tu kļuvi par absolventu, un eh, varbūt tu vari pastāstīt, kāds ir ir tavs ceļš līdz eh, šim amatam? Ceļš bija diezgan strauji. Es eh, mācījos Vēncpils augstskolā, un tas bija, man liekas, pēdējais jau gads, ceturtais gads, kad es iesaistījos Vēncpils grupiņā. Viņa bija tikko izveidojusies, divu gadu viņa bija izveidojusies Vēncpils grupiņā. Es iesaistījos kā dalībnieks pēdējā gadā, tas bija tikai pusgada, un otrā pusgadā jau es pārcēlos uz savu dzīves vietu uz Liepāju un, un pametu Vēncpils grupu, bet es Liepāju iesaistījos ļoti aktīvi tajā Liepājas grupā, kur jau ilgāks gads viņa notikās. Un tas bija viens gads, kad es biju kā students grupā, brālībā, un tad pēc tam Pēc tam es kļuvu kā, kā brīvprātīgais darbinieks. Uzreiz pēc tā studiju gada es kļuvu kā brīvprātīgais darbinieks vienu gadu, un, un pēc brīvprātīgā darbinieka gada es, man uzaicināja, kā darbiniekam jābūt pilns lodziņā strādāt brālībā. Ja tas bija 2004. gads, ja nemaldos. Un tad es biju atbildīgs par kursiem, par liepāju Vēnspilu, manuprāt, divus gadus. Un tad Igors Rautmans, kas bija iepriekšējais brālības ģenerālsekretārs, brauca uz Ameriku mācīties, un tad viņš man uzaicināja pārņemt brālības vadību manās rokās, un tas bija saistīts ar to, ka man bija jāpārceļ pārceļās uz Rīgu. Tagad es esmu Rīgā un jau pusotru gadu dzīvoju un vadu ar brālību. Es esmu dzirdējis, ka brālība nav tikai Latvijas robežās, vai tā ir taisnība, un vai tu vari kaut ko vairāk par to pastāstīt? Jā, brālība ir dalība organizācija starptautiskā studentu kustībā, kas saucās AIFS, un, un tai tikko, tikko pagājušajā gadā nosminēja 60 gadus kad, kad viņiem ir, ir un izveidot. Un, un patiesībā brālība sāk veidoties neatkarīgi no IFS, un tad tikai, kad mēs jau sākam veidoties tāda studenta bībeles studijas grupa, tad mēs uzzinājām, ka ir arī tāda starptautiska organizācija, un tad viņi mums IFS ļoti, ļoti palīdzēja brālību šeit uzsākt šo kalpošanu un ar padomu un, un ar, arī ar resursiem, un daudz misionāru sākumā brauc un palīdzēja uzsākt to kalpošanu visās pilsētās. Un tagad jau mēs jau pēdējos gados mēģinām kļūt nevis tikai par ņēmēju, runājam par devējiem, un pirms pāris gadiem mēs arī aizsūtījām divas meitenes no brālības uz Kipru, palīdzēt tur uzsākt studentu kalpošanas darbu. Jā, un, un mēs arī domājam, arī, nu, arī turpmāk sūtīt kādu studentu, kas ir bieži brālībā uz kādām valstīm, kur šis studentu kalpošanas darbs tikai sākās, lai, lai atbalstītu viņus. Jā, interesanti. Jūs eh, sūtāt ārā, un tad jums ir gan iekšmisija, gan ārmisija. Un eh, vai jums ir arī kādi palīgi no ārzemēm šeit, vai tie ir tikai latvieši? Jā, kā jau es teicu, nu, īpaši brālības nu, darba sākumā tas bija milzīgs misionāru ieguldījums brālībā, ko viņi veica, lai, lai šis darbs varētu uzsākties, šī kalpošana. Un tagad viņi ļoti daudz balstās uz, uz vietējo kalpotāju rokām, bet mums ir komandā ir viens misionārs no Amerikas, Eriks Zirgs kas mums ļoti palīdz. Bet, nu, protams, ir daudz, daudz, daudz misionāru, kas mums ļoti palīdz. Jonatans un Debora Borbo, kas ļoti, ļoti daudz ir palīdzējuši uzsākt Valmieras grupu un joprojām ļoti atbalsta. Un, un Bils un Don Moldini un, un Sandbergi, nu, ļoti daudz misionāru, kas vēl joprojām ļoti iegulda un ļoti atbalsta šo kalpošanu. Milzīgs paldies viņiem, to nevar nemaz nu, pārvērtēt, to viņu ieguldījumu. Varbūt varētu pastāstīt kādu piemēru, ko dara kāds absolvents, kurš agrāk, kad viņš studēja, bija brālībā. Ko viņš tagad dara? Nu, viņi ir dažna dažādākās profesijās, tagad strādā. Ir vairāk ir mācītāji, ir, ir pat priesteri, kas ir atnākuši uz brālību kā nekristieši, kas par priesteri un ir mācītāji, kas ir tagad draudzēs Latvijā. Un citi vienkārši ir profesionāli vai nu no žurnālisti vai, vai mūziķi ļoti dažādas profesijas un, un visur pārstāvēt. Citi mācās tālāk. Gregors skolā arī, starp citu, ir, ir, ir brālības vadītāja, kas ten mācās Gregors skolā šī gadā. Un, jā, ļoti, ļoti plašs. Un tas par mums par to prieks. Mēs negribam, lai tikai mācītāji nāk no brālības ārā. Mēs gribam, lai viņi ietekmētu visu sabiedrību, visās jomās, būtu misionāri tur, kur viņi ir, kur viņi strādā un kur viņi dzīvo. Varbūt tur pastāstīt vairāk, kādus to esi redzējis, kādi ir augļi Dieva valstības labā caur brālību. Grūts jautājums, jo tas sanāk, ka sevi slavēt. Bet, nu, tieši nu, es domāju, ka vislielākie augi ir tieši tie cilvēki, ko es redzu, kas, kas īpaši tie, kas ir atnākuši kā nekristieši un, un redzēju, kā viņi izmainās dzīves, kad viņi sastopās ar Kristu un kā viņi pēc tam ir gatavi dot tālāk un ietekmēt to apkārtni, kur viņi ir, kur viņi dzīvo. Man liekas, tas ir tie vislielākie aug, augļi, neko vairāk manuprāt, nevar vēlēties, ko sasniegt šai, šai dzīvē. Mm, varbūt var pastāstīt, cik daudz cilvēku nāk uz Bībeles studijām dažādās pilsētās, vai cik daudz cilvēku jūs vispār esat brālībā, vai cik daudz cilvēku ir nometnēs? Jā, nu tas ir diezgan aptuveni, bet es jau, man liekas, sākumā teicu, ka nu, tā vidēji gadā mums ir kāds 20 Bībeles studijas grupiņas. Viņas notiek katru nedēļu. Katru nedēļu notiek 20 grupiņas aptuveni, un tur varētu būt kāds 40 cilvēki iesaistīti, kas katru nedēļu nāk kopā. Un tad ir nometnes diezgan regulāri regulāri mums ir kāds 12 nometnes gada laikā, studiju gada laikā. Un tās ir ļoti dažādas. Tur ir tāds no, nu, nu, tieši speciāli vadītājiem, ko apmācīt, apmācību, kā vadīt mazās grupiņas un tāda veida apmācības. Un ir līdz evanģelizācijas nometnēm, kas jau minēja vienu no tām jaungada nometnēm, kur līdz pat 200 cilvēkiem var sabraukt. Un, un, jā, liela daļa no viņiem var nekristieši atbrauc un dzird par Kristu. Paldies! Man bija prieks sarunāties tev, Kaspar. Jā, paldies tev arī! tagad mēs pajautāsim divām Grigorskolas studentēm par brālības lomu ceļā uz viņu atgriešanos pie Dieva. Sveiki, Rūta un Laura! Pastāstiet, lūdzu, kā jūs tur iesaistījāties? Par brālības var teikt vienīgi to, ka viņa ir bijusi izšķiroša loma manā dzīvē un ceļā pie Dieva. Jo tad, kad es atnācu uz augstskolu Valmierā, vidzemes augstskolā, tad es biju pilnīgi nekristietis, pilnīgi ateiste, uzskatīja kristiešus par stulbiem. Um, bet dievam bija tā lapaticies, ka viņš man blakus istabiņā, mēs dzīvojam vienā blokā ar divām kristietēm, no kurām viena jau bija brālība, kur arī man ļoti daudz palīdzēja saprast par dievu. Es varu teikt vienīgi to, ka caur brālību es vispār sapratu, kas ir dievs, kas ir Kristus, ko viņš man nozīmē un kāpēc vispār um, man ar dievu būtu jābūt kaut kādās attiecībās. Arī runājot par brālību, tad šīs divas meitenes kas um, bija mans kaimiņiens, viņas nākamajā svētdienā, kad, uh, kad mēs bijām jau kopmītnēs, viņas man uzaicināja doties līdz Lutāņu baznīcas Valmierā, un es arī biju gājēja, aizgāju līdzi. Šis stāsts ir par to, kā dievam ir humora izjūta, jo pēc uh, dievkalpojuma, kas bija mirušo piemiņas dievkalpojums, tātad ļoti garš, es iznācu laukā, es teicu meitenēm, nu nē, vairs nekad mūžā, <laughs> un šajā baznīcā arī nekad mūžā. Bet eh, tā nu iznāca, ka pēc diviem gadiem Dievs man aicināja iesvētīties tieši šajā pašā baznīcā. Un tas bija tāds dieva joks manā dzīvē, kādas viņš ik pa laikam izspēlē. Man mazliet savādāks stāsts nekā Rūtai, jo tad, kad es iesaistījos brālībā, es jau biju pagriezusies pret Dievu kāds divus mēnešus jau pirms tam un jau uzsākusi tādu kā ceļu pie viņa. Bet nu, es sapratu, ka man, ka man ir ļoti daudz kas jāmācās. Es ne, vispār neko nezinu, nesaprotu. Un, un tad es aizbraucu uz jaungada nometni, ko rīko brālība. Pēc tam es sāku iet mazajā grupiņā. Pēc tam jau nākošajā vasaras nometnē es jau pati vadīju mazo grupiņu tajā nometnē. Kopumā to visu var raksturot tā, kad, ka brālība man parādīja ceļu, kā, kā tai manai ticībai augt un, un kuņoties lielākai. <laughs> nepalikt tādā embrija stāvoklī. Kādēļ studentiem ieteikt pievienoties brālībai? Varbūt nepievienoties, bet vienkārši aiziet uz kādu pasākumu. Vispār vārds pievienoties ļoti interesants brālības kontekstā, jo neviens īsti nevar saprast, kad viņš īsti ir brālībā un kad nav tā ļoti tāda neskaidra robeža. Es ieteiktu studentiem aiziet uz kādu pasākumu, jo Brālības pasākumos eh, studenti var iegūt dažādas zināšanas un visu kaut ko tādu. Un mm, tā kā studenti ir domājoši tauta, tad viņiem patīk arī intelektuāli pasākumi. Un arī tos brālība piedāvā lielā klāstā - gan bībeles studijas, gan uh, dažādi semināri, gan uzrunas un pasākumi. Tā kā ja cilvēks ir domājošs, tad viņš var atnākt arī un saņemt daudz ko arī tīri intelektuālā ziņā par tieši zināšanas par Bībeli, par vēsturi, par sociālām attiecībām, psiholoģiju un daudz citas arī tīri tādas intelektuālas lietas. Pastāst par tavuprāt nozīmīgākajiem pasākumiem, kas notiek brālībā. Paši nozīmīgākie un interesantākie pasākumi, manuprāt, ir uh, lielās nometnes. Tās ir jaungada nometnes un, un vasarā ir, ir arī viena lielā nometne. Un tagad arī jaungadā Šogad arī būs um, brālība nometne iecavā, manuprāt. Parasti šie, šie pasākumi ir ļoti labi apmeklēti, ir apmēram 200 studenti, jaunieši. Parasti arī brālība uzaicina kādu labu runātāju, un jauniešiem ir četru dienu garumā vesela plējāda dažādām aktivitātēm, ko viņi var darīt. Tur tiek sagaidīts arī jaunais gads, arī dievkalpojums ir. Un tā, tā ir tāda laba iespēja redzēt Dieva darbu un sajust to, kāds ir, ka Dievs darbojās caur jauniešiem, caur tevi. Vai tu pat arī piedalīsies? Es vēl nezinu, bet es katru gadu cenšos piedalīties. Jau septīto gadu, manuprāt. Un kā ar tevi, Laura? Šķiet, ka arī šogad es būšu tur jau piekto laikam gadu pēc kārtas. Kāds tavuprāt ir lielākais iegūms no brālības? Personīgi man ir lielākais iegūms ir bijis tādā beznosacījuma mīlestība, ko var piedzīvot, jo tu tāds neko nemākošs, neko nezinošs, viskaut kādas muļķības <laughs> darošs, es drošā vidē, kur, kur, kur, kur tu vari nebaidīties, kļūdīties, un tev neviens par to nesatīs. Tas man bijis ļoti liels dziedinājums tādā ziņā, tieši attiecību ziņā ar cilvēkiem, kad, kad var droši uzticēties un runāt un piedzīvot tieši caur cilvēkiem dievu caur, caur attiecībām ar cilvēkiem. Jā, tas pirmais arī, kas man piesaistīja vispār bija, bija tas, ka pie tā manām kaimiņienēm nāca tur citi cilvēki, un tad viņi tur apkampās un, un pavadīja laiku kopā un dziedāja un tā tālāk un tā joprojām. Es domāju, es taču arī to visu gribu, kas viņiem ir tāds, kas man nav tas bija tas, kāpēc es vispār nu, sāku par to interesēties, kas manā blakus istabā notiek. Jo man arī ļoti gribējās to, to draudzību, to siltumu sajūtu, kas rodas tad, kad cilvēki sanāk kopā ar vienu mērķi, nu, ap dievu. Jo tā vienkārši atrast kopsaucēju cilvēkiem dažādi, tik dažādiem cilvēkiem nemaz nav iespējams. Ja, ja tas kopsaucējs nav dievs, tad arī tāda sadraudzība nav iespējama. Bet tas, ko es ieraudzīju, tas man tā samulsināja, un, un es arī vēlējos kaut ko no tā, kas tiem cilvēkiem ir. Pēc tam es arī to ieguvu. Es nezināju, kas tas ir, bet pēc tam es sapratu, ka tas ir dievs, kas viņiem ir, un ko es arī gribu. Un to es arī dabūju. Paldies jums! Mēs lūgsim Dievu! Mīļais un varenais Dievs, dārgais debesu Tēvs, mēs slavējam Tevi un mēs pateicamies par to, cik dažādi Tu cilvēkus esi aicinājis savā darbā. Un cik dažādos veidos Dievs Tu viņus apdāvini, un cik dažādos brīnumainos veidos Kungs Tu savu darbu dari ka tu caur mums mirstīgajiem vari tiešām savu valstību plēst plašumā un arvien vairāk cilvēkus aizsniegt ar tavu evaņģēlīju. Kungs, kā arī viņi iemanto glābšanu. Mēs te pateicamies Dievs īpaši šajā laikā par Latvijas kristīgo studentu brālību. Pateicamies Tev, Kungs, par Kasparu, pateicamies Tev, Kungs, par visiem, kas tajā kalpo, un Dievs lūdzam, ka Tu svētīdams svētī viņus. Dievs tiešām izlēja savu žēlastību un savu garu pār viņiem ikdienas, ka tiešām viņiem nekad netrūks Tava vadība, Tavs spēks, Tava žēlastība. Un, kungs, tiešām, lai tu daudz, jo daudz cilvēkus var ievest savā valstībā caur viņiem. Svētī visus tos projektus, kuros viņi darbojas, gan mazajās grupās, gan nometnēs, gan visos citās lietās, ko tu caur viņiem dari. Mēs tev lūdzam, kungs, ka tu tik tiešām atrājies ar vien jaunos un jaunos cilvēkos tavu aicinājumu. Kungs, ka viņi vai nu šajā vietā, vai kādā citā veidā un kalpošanā vai kustībā atrod savu vietu un spēj būt daļa no tavas valstības brīnišķīgā plāna, būt līdzdalīgi pie tā, ko tu dari šajā pasaulē, meklējams un aizsniegdams un izglābdams pazudušo. Kungs, tev vienam lai no tā ir gods un slāpe. Kungs, mēs lūdzam, lai mums visiem taviem bērniem ir tava klātbūtne un vadība. Īpaši lūdzam, kungs, lai visiem, kuriem ir caur šīm lietām, par ko šodien runājām, jāmanto glābšana, lai tas jau drīz var notikt, un lai mēs esam tam liecinieki un varam priecāties par nevienu, bet par daudz, daudz grēciniekiem kas iemanto debesis. Mēs tev lūdzam Jēzus Kristus varenē vārdā. Āmen! Jūs klausījāties raidījumu Ielūdz Gregors skola, kas kristīgā radio ēterā skan katru pirmdienu pulkstens 5.10.